O'tgan darsimizda o'sha mustahab bo'lgan usullar, juma namozi oldida hayit kunlarida kabi arafotda ehrom uchun degandek aytilgan edi endi farz bo'lgan usul 3 turda bo'ladi deyaptilar junublikdan usul qilish farz hayzdan pok bo'lganda ayollar usul qilish farz va nifosdan pok bo'lganlarida usul qilishlari farz junublikda usul farzligi dalili oyi karimada Haq taolo aytib ki va in kuntum junuban fattahharu agar junub bo'lsalaringiz poklaninglar ya'ni usul qilib yuvininglar deb buyurdi shu bilan farz bo'ldi yana bir oyat kalimada ey mu'minlar mast hollaringizda namozga yaqin kelmanglar hatto aytayotgan so'zlaringizni bilishlaringiz uchun va junub holda namozga masjidga yaqin kelmaylar magar e, yo'lovchi bo'lib o'tib ketayotganinglarda masjid hovlisidan o'tilish lozim bo'lsa e, yo'lovchi sifatida o'tib ketish mumkin bir junub inson ammo masjidga junub holda kirmanglar hatto g'usl qilgunlaringizcha deb haq taolo demak junub holda g'usl qilmasdan turib masjidga kirib bo'lmaydi va umuman inson pok hisoblanmaydi va ibodatlar ham ibodat hisoblanmaydi. Junub degan so'z e, o'zi chetlangan, poklikdan bir chetda bo'lgan degan mazmunni bildiradi. E, ya'ni tozalikdan uzoqlashib qolgan odam. U tozalanish uchun yuvinish kerak. o'qiganimiz oyat karimada ikki oyat karimada demak o'sha junublar g'usul qilishlari farz ekanligi buyurilishi bilan barobar ikkinchi o'qiganimiz oyat karimada bir so'z o'tdi ya'ni mast holda namozga yaqin kelmanglar bu so'zni e, biroz sharhini aytishimiz lozim ya'ni mast hol o'zi haromku ichkilik. Musulmon odam umuman ichkilik ichmaydi-ku, lekin bu yerda bu gap kelyapti deilsa, ko'pinglar buni bilasizlar, tafsirlarda eshitgansizlar, e, tarjimada o'qigansizlar. Aroq ichishlik haromligi haqidagi Moida surasidagi oyat karima bilan shu mast qiladigan ichimliklar e, xamir deyiladi. Harom qilingan najosat ekanligi aytilgan va shundan keyin musulmon odam uchun bu narsa e, hech musulmon yaqin yo'lamaydigan bir ish. Ha, lekin shu aroq harom degan oyatdan avval aroq haqida yana bir ikki oyatlar kelgan. Birinchi aroq haqida kelgan oyatda aroqda foyda ham, ziyon ham bor, ziyoni foydasidan ko'proq degan mazmun bor. Hali aroq harom qilinmagan edi vaqtida. arablar mana Qur'oni Karim nozil bo'lgan, demak janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib yuborilgan davr va undan avvalda bu mas qiladigan ichimlikni ichish ularni tabiiy odatlari bo'lgan. Bizda choy ichgan kabi. Ular shu sharobsiz e, hech yashashmagan. Haq taolo shu yaratgan ulug' parvardigorimiz yaralganlarni maxluqotni sirlarini eng yaxshi bilguvchi zot ularni ruhoniy tarbiyasida eng eng bir to'g'ri yo'lni ushlab dabatan ularga harom degan so'zni aytmasdan balki aroqda foyda ham bor, ziyoni ko'proq foyda nima desa aroq purishlar pul topadi degan mazmunda misoli e, foydalanadi degan mazmunda ziyon albatta insonni hayvonga aylantirib qo'yishlik juda katta ziyoni bor ziyoni foydasidan ko'proq deb ogohlantirgan. Va ikkinchi oyatda mana bu oyat nozil bo'lgan Niso surasidan, ya'ni mas holda namozga yaqin kelmanglar, mas holda namoz o'qisanglar, Qur'on o'qiyotgan Qur'onni tushunmaysizlar, nimani o'qiyotganingizni anglamaysizlar. Xushyor holda namoz o'qib Qur'on o'qinglar deb Alloh taolo buyuryapti. Mana bu oyat nozil bo'lganda endi musulmonlar e bu namoz vaqtida ichib bo'lmaydigan bo'lsa, bu aroq toza emas narsa ekanda deb o'z-o'zidan aroqni yomon ko'ra boshlashdi. Endi 3-oyat o'sha Maida surasidagi oyatda bu najas bu. Aroq qimor deb boshlanadi. Bu najas, bundan to'xtanglar degan buyruq bo'ldi. Shu soatdan musulmonlar endi e, o'sha zamondagi hayot bo'lgan sahoba-i kiromlarning o'zlarini bir e'tiroflari, rivoyatlari bo'yicha shu aroq harom degangacha hali harom deyilgan so'z chiqmagan edi. Alloh taolo harom degan so'zni tushirgandan keyin o'sha kuni Madinani ko'chalari daryo bo'ldi aroqqa deyishadi. Ya'ni hammaning uyida choyda o'rnida shular e, o'sha e, sharob, vino deyiladimi, nimalardan tayyorlangan mast qiluvchi o'sha xurmoniki, boshqa-boshqa narsalarniki. O'sha ichimliklar harom degan so'z nozil bo'lib, shu narsa bandalarga, mu'minlarga yetganda aytishadiki, yutib yuborganlari qayt qilmadilar u og'izdagilarni agar og'zida turgan bo'lsa, shu holatda qaytarishdi va to'g'ri uylariga borib, uylarida qancha kimnikida aroq bo'lsa, to'kib yuborishdi. Shunaqa ko'p to'kildiki, Madinaning ko'chalari daryo bo'lib ketdi. Shunaqa ko'p ekan va musulmonlar Alloh taoloni harom degan buyrug'idan keyin darhol imtisol qilib, itoat qilib, mana bu narsa O'shandan keyin biror musulmon uni og'ziga olmasdan buni haromligini bilib va aroq ichganga ma'lum miqdorda e, jazo belgilandi. Shu bilan musulmon olami bu ifloslikdan poklandi. Alhamdulillah hozirgacha musulmon namoz o'qiydigan insonlar e, bu narsani juda ham xunuk, juda ham iflos narsa ekanligini bilamizki, masalan, e, mana biz tahoratni, kiyimlarni benamoz qiladigan narsalar bobida o'tdik. Go'sht yeyiladigan hayvonlarni bavli siydiga tegib qolsa, kiyimni to'rdan biridan ozroqqa tegsa, shu kiyim bilan namoz o'qisa namoz bo'ladi. Ammo aroqdan shu bir kaft miqdoricha, bir tanga miqdorichasi bir kiyimga yo badanga tegsa, u badan u kiyim najas bo'ladi. Namoz durust emas. Ya'ni o'sha hayvonlarning siydigidan yana 100 barobar haromroq narsa deb bilamiz. Binobarin bu aroq harom. Lekin bu yerda oyat karimada musannif rahmatullohi alayh butun oyatni keltirib qo'yibdilar. Asli e, o'sha junub holda masjidga yaqin yo'lamanglar degan joyini dalil qilib keltiryaptilar. U oyatning avvalida o'sha mas holda namozga yaqin kelmaslik degan so'z keldiki, bu aroq harom bo'lishidan Demak biz butun musulmon olami amal qilishimiz kerak bo'lgan so'nggi oyat aroq to'g'risidagi. O'sha oyat nozil bo'lishidan ilgariga tushgan oyat edi bu. Buni bilib olaylik. Ya'ni u mas namoz o'qishlik musulmon odam uchun mumkin emas narsa, chunki aroq harom qilingan. Bu e, qo'shimcha bir ma'lumot bo'ldi sizlarga. Endi shu junub inson tozalikdan chetdagi inson demak poklanishi farz bo'ldi. bu e, junublik haqida so'z ikki mavzuda borar ekan. Biri nima bilan junublik sabit bo'ladi? Qaysi inson qaysi holatda junub bo'ladi? Shuni tushuntiradilar. E, va ikkinchisi e, o'sha junublikka taalluqli hukmlar haqida gap boradi. Junub bo'lgandan keyin endi nima qilishi mumkin, nima qilishi mumkin emas degan so'zlarga javob bo'ladi. أما الأول فالجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليه وبعضها مختلف فيه أما المجمع عليه فنوعان أحدهما خروج المني عن شهوة دفقا من غير إيلاج بأي سبب حصل الخروج كاللمس والنظر والاحتلام حتى يجب الغسل بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء أي الاغتسال من المني ثم إنما وجب غسل جميع البدن بخروج المني ولم يجب بخروج البول والغائط وإنما وجب غسل الأعضاء المخصوصة لا غير لوجوه أحدهما أن قضاء الشهوة بإنزال المني استمتاع بنعمة يظهر أثرها في جميع البدن وهو اللذة فأمر بغسل جميع البدن شكرا لهذه النعمة وهذا وهذا لا يتقرر في البول والغائط Endi demak, nima bilan junublik sabit bo'ladi? Nima bilan inson junubga aylanadi? degan savolga javob qilib ki, junublik bir qancha ishlar sababli sabit bo'ladi. Ba'zilari bilan junublik sabit bo'lishiga ittifoq qilingan, ijmo qilingan. Ba'zilarida ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Ya'ni shu odam junub bo'ldi yo junub bo'lmadi degan ixtilof bor masalalar ham bor. Bular batafsil aytiladi. O'sha ittifoq bo'lgan hamma mana shu voqeada mana shu holatda junub bo'ladi degan holat bittasi shahvat bilan maniyni chiqishligi bir insondan mani o'sha erkaklik erkakdan erkaklik suvi ayoldan o'sha ayollik suvi chiqishligi shu rohat bilan va otilib chiqishligi u hali insonni erkak ayolni jinsiy aloqasi degani emas o'zi insondan shu ma'ni chiqdimi demak bu odam junub bo'ladi biz bu mavzuga kirishar ekanmiz davomli aytib kelayotganimiz gapimiz e, dinimiz poklik dini insonni badanini ham ruhini ham suratini ham ichini ham pok bo'lishini talab qiladi va shu tozalanib borgan odam eng toza joyiga jannatga erishadi. Eng toza holatda yashaydi oxirat diyorida va eng pok zotni ko'rish nasib qiladi. Buning uchun bir umr insonni poklanishini shariatimiz buyuradi. Har holatda. Demak, poklik haqida har bir odamni shaxsiy hayoti bo'lgani kabi shu bironta savol qolmagudek aniq bir shubhali sal nopokroq yashamasligimiz uchun shariatimiz qayg'uradi. va xususan fiqh kitoblarida bizni har qanday savolimizga javob berish bilan shu mavzuda poklik to'g'risida er xotinlik to'g'risida inson toza holatda yashashi to'g'risida fiqh kitoblarida judayam e, mufassal bayon qilinadi xosatan mana bu o'qiyotganimiz bu Badoiy sanoiy kitobi musanniflarni Alloh rahmat qilgan bo'lsin va barcha ustoz ulamolarni o'tganlarini shu endi tafsilot bo'yicha juda ham benazir bir hech hayolingizga kelmagan masalalarga ham javoblar chiqyapti. Bunga guvoh bo'lyapmiz o'qib borib. Keyin masala ilmini xususiyati shuki, bu masalada aytiladigan so'zlar hammasi hayotda albatta bo'ladi degani emas. Balki bu ishlar savob ishlar yo gunoh ishlar qanaqa ishlar bo'lsa bir inson tomonidan sodir bo'lib qolsa shuni javobi aytilaveradi bu bilan shunaqa qilsa ham bo'lar ekanda degan fikrga kelish to'g'ri emas balki umuman e, inson qilishi mumkin bo'lmagan ish lekin kimdir bir jaholat bilan qilsa shunda shu odam pokmi nopokmi degan savolimizga ham javob olishimiz kerak milliondan bir ehtimoli bor bo'lgan hamma masalaga javob bor keyin e, bizni dinimiz ma'lumki juda ham insonlarni hayoli qilib tarbiyalaydigan uyat hayo degan fanni eng mukammal o'rgatadigan din islom dinidir. Alhamdulillah siz bilan biz mansub bo'lgan din insonni rosakam inson qilib, hayvondan farqli qilib, yurish-turish, so'z, kiyim, badan hamma tarafda pok bo'lishini va uyatli bo'lishligini, hayoli bo'lishligini tarbiyalaydi. Bu to'g'rida biz uchun eng go'zal namuna Hazrat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda hayoli edilar. Lekin hayoli deganda juda zarur bo'lish bo'lgan masalalarni ham bilishdan hayo qilish bu hayo emas. Odamlarga uyat holda ko'rinish, uyat ishlarini qilish, uyat so'zlarni so'zlash umuman insonlikka noloyiq holatlardan hayo qilish kerak. Lekin har qanday masalani javobini bilish kerak. Shuning uchun e, innalloha la yastahi minal haq. Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh haqdan hayo qilmaydi deydilar. Ya'ni haqni aytishga bandalariga haqni aytishdan haqiqatni tushuntirib to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'yishda zohirda uyatlik ko'ringan ishlarni ham Qur'onda, hadisda bizga dinimiz o'rgatgan. O'shaning uchun ba'zi narsalar tarjima biroz noqulayroq, lekin ayni tarjima bo'lmasa kitobga xiyonat bo'lib qoladi va bilim ham chala bo'ladi. Shu ma'noda bu nozik bir masala junublik masalasini tafsiloti bilan aytilganki biz sizlarga baqadri hol yetkazamiz va bu zarur hayotimizda bo'lmasa birovlarni hayotda bo'ladi umuman e, musulmon odam bilishi kerak bo'lgan ya'ni eng muhim narsa poklik masalasi ekan shuning uchun tafsilotlari bilan diqqat bilan tushunib olsak yaxshi bo'ladi demak junublikni birinchisi u erkak ayol er xotinni jinsiy aloqasidan tashqari shahvat bilan e, rohat bilan otilib mani chiqsa shu odam junubga aylanadi demak g'usul qilish farz bo'ladi e, u chiqishligiga shu mani chiqishligiga sabab o'sha masalan erkakni ayolga teginishimi yo qarashligimi yo tush ko'rishligimi tushida shunaqa bir jinsiy muomalani ko'rishligimi qanaqa sabab bilan bo'lmasin shu qaysidir bir sabab bilan unaqa aloqasiz o'zi o'sha ma'ni chiqishligi usulga usul qilishni farz bo'lishiga sabab bo'ladi. Chunki janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam alma min alma dedilar. Tarjimasi suv suvdandir degani. Ya'ni suv kelsa boshingdan suv quyib yuvinishing farz bo'ladi degani. Suv degani o'sha erkaklik suvi, ya'ni mani kelsa usul qilish vojib bo'ladi degani. endi mani kelsa o'sha mani kelgan joyini o'zini yuvib qo'ya qolmasdan butun badanini yuvishlik farz bo'lishligi e, masalan xuddi o'sha a'zodan bavul keladigan bo'lsa o'sha yerni yuvib tahorat qilib qo'ya qolinardi ha e, oldi orqa peshobdan bir narsa kelsa tahoratla qilinardi-ku. Nimaga mani kelsa ham tahorat qilib qo'ya qolmasdan endi butun badanini yuvish kerak. Ha, desa unga bir qancha sabablar bor. Biri mani kelishligi bilan inson o'zini rohat topishligi, ya'ni xohishini ado qilishligi bu bir ne'matdan foydalanishlikdir. O'sha insonni Alloh taolo juft qilib, hamma mahluqat kabi juft qilib yaratgan ekan, o'sha erkak ayolni shu muomalasidagi rohat borki, bu Allohning ne'matidir. Mana shu rohatni izi asari butun badanda ko'rinadi. Ya'ni o'sha lazzat. Demak, butun badanni yuvishlikka buyurildi. G'usl butun badanni yuvishlik. O'sha Alloh bergan ne'matga shukr qilish uchun yuviladi. Ammo mana bu lazzat, bu rohat, e, masalan, inson hojatga kirganida u rohat topilmaydi. Shuning uchun ularda tahorat bilan toza bo'linadi. E, mani kelgan holatda g'usl bilangina toza bo'linadi. Birinchi sababi. Vassani annal janabata ta'khudhu jami'al badan. ظاهره وباطنه لأن الوطء الذي هو سببه لا يكون إلا باستعمال لجميع ما في البدن من القوة حتى يضعف الإنسان بالإكثار منه ويقوى بالامتناع فإذا أخذت الجنابة جميع البدن الظاهر والباطن وجب غسل جميع البدن الظاهر والباطن بقدر الإمكان ولا كذلك الحدث فإنه لا يأخذ إلا الظاهر من الأطراف لأن سببه يكون بظواهر الأطراف من الأكل والشرب ولا يكونان باستعمال جميع البدن فأوجب غسل ظواهر الأطراف لا جميع البدن Xo'p. Demak, usul qilishda butun hamma badanni yuvishlik vojib bo'lganini bir ma'nosi tushunildi. Ikkinchi ma'nosi shu ekanki, junublik o'sha tozalikdan chetlanib qolish, junub bo'lib qolish butun badanni egallaydi. Tashini yu ichini. Insonni tashi ham ichi ham nopok bo'ladi, junub bo'lganda. chunki junub bo'lishligiga sabab bo'lgan jinsiy aloqa bu badandagi hamma quvvatni iste'moli bilan bo'ladi. Bu aloqada insonni butun badanini quvvat ishlaydi. Buni dalili qatori aytibdilarki, inson shu jinsiy muomalani ko'paytirar ekan zaiflasha boradi. O'zini shu aloqadan to'xtatar ekan quvvatlanib boradi. Demak, insonning butun vujudidagi hamma quvvat bu holatda sarflanadi. Demak, e, junublik badanni tashi va ichini hammasini qoplab oladi. Shunday bo'lar ekan, demak badanni ichi va tashini hammasini yuvishlik ham farz bo'ladi. Hamma yer kir oldimi, hamma yerda yuvish kerak. Imkon qadar. Ammo betahoratlik unday emas. Betahoratlikda o'sha qo'lni, yuzni, oyoqni yuvamiz-ku. Butun badanni emas, tahorat olish uchun. E, Chunki u betahoratlik o'sha junub bo'lgan darajada emas. Chunki u insonni taraflaridan tashqi taraflarni oladi xolos. Ya'ni inson betahorat bo'lganda uni yuzi betahorat bo'ladi, qo'li betahorat bo'ladi, oyog'i betahorat bo'ladi va boshiga mas tortish kerak bo'ladi. Boshqa badani pokligicha qolaveradi. Ammo junub bo'lganda butun badani betahorat bo'ladi. tahoratda unday emas, betahoratlikda faqat atrof deyaptilar, ya'ni taraflar. insonni taraflari qo'li bir taraf, yuzi bir taraf, oyog'i bir taraf-ku. Ana shu taraflarini ko'ri usti zohiri betahorat bo'ladi. yeyish ichishlikdan taraflarni ko'rinishligi, ya'ni g'usul qilishga, junub bo'lishlikka sabab vati bo'lsa, jinsiy muomala bo'lsa, tahorat sinishiga sabab yeyish ichishlikdir. O'shani yegan ichgandan keyin, demak inson hojatga boradi, demak tahorat sinadi degani. bu yeyish ichishlik degan ishni qilish butun badanni ishlatish bilan bo'lmaydi. U haligi jinsiy aloqa kabi ish emas. Demak, e, o'sha insonni taraflarini, qo'l, oyoq, yuz degan taraflarini ustini yuvib qo'yish bilan tahorat bo'ladi. jamil badan. Butun badanni yuvish kerak bo'lmaydi. Ya'ni ustini der ekanlar, mana g'usulda og'iz, burunni ham chayqash farzdir. Bu badanning ichi bu. Demak, ichi yuv tashini imkon boricha yuvsin degani o'sha ichini degani o'sha og'zini va burnini ham yuvsin. Tahoratda og'iz burnini yuvish farz emas. Balki sunnatida. Ya'ni og'iz burnunu yuvmay ham tahorat qilsa, tahorat e, kamil bo'l deb hisoblanaveradi, farz ado bo'ladi. Demak, usul bilan taharatın farqi shu. Ve salitu anna ghasilel kulli aw bazı. وجب وسيلة إلى الصلاة التي هي خدمة الرب سبحانه وتعالى والقيام بين يديه وتعظيمه فيجب أن يكون المصلي على أطهر الأحوال وأنظفها ليكون أقرب إلى التعظيم وأكمل في الخدمة وكمال النظافة يحصل بغسل جميع البدن وهذا هو العزيمة في الحدث أيضا إلا أن ذلك مما يكثر وجوده, وجوده فاكتفي فيه بأيسر النظافة وهي تنقية الأطراف التي تنكشف كثيرا وتقع عليها الأبصار أبدا وأقيم ذلك مقام غسل كل البدن دفعا للحرج وتيسيرا فضلا من الله ونعمه ولا حرج في الجنابة لأنها لا تكثر وجودها فبقي الأمر فيها على العزيمة tahorat bilan g'usulning 3 farqi namozga vosita bo'lishi uchun badanni hammasini yoki bir qismini yuvishlik kerak. Ya'ni hammasini yuvib g'usl qilish kerak. Junub bo'lgan odam, betahorat odam bir qismini yuvib tahoratli bo'lish kerak. Bu namoz shunday ishki, Parvardigorimiz subhanahu va taoloning xizmatidir. Ya'ni Alloh taolo bir xizmatga buyuryapti bizni. Men uchun namoz o'qinglar. Bergan ne'matlarim shukronasiga, mu'min qilib qo'yganim shukronasiga, sizlar namoz o'qish bilan pok bo'lasizlar, namoz o'qish bilan jannatga kirasizlar. Shu qiynalsanglar ham, nafsinglar xohlamasa ham, sizlarga bitta xizmatim bor, namoz o'qinglar deyapti-da. Parvardigorimiz bizga buyurgan xizmatdir. U xizmatdan qilib berishimizdan Alloh foydalanmaydi, balki biz foydalanamiz. Bizi foydamiz uchun Alloh shu xizmatni buyurdi. Alloh taolaning oldida turishlik namoz. Allohni ulug'lash namoz. namozda turgan odam Parvardigorimiz oldida turamiz, namozda turar ekanmiz. Ya'ni qabulida bo'lamiz. Allohning qabuliga kirgan bo'lamiz. Allohu akbar deb eshik ochgan bo'lamiz qabulga. Va namozda turishlik Allohning ta'zimidir. Va ta'zimu Allohni ulug'lashni bir shakli bu. Ya'ni qo'llarimizni qovushtirib, yerga qarab Alloh taolo buyurgan rasul o'rgatgan sallallohu alayhi vasallam ishlarini, so'zlarini aytib, harakatlarini qilib Xudoni ulug'laymiz biz. Seni qulingman, mana senga sajda qilyapman, senga ruku qilyapman, senga hamd aytyapman deb Allohni ulug'laymiz. Demak, shunday ulug' ne'matga ega bo'lgan namozxon inson eng toza, eng pok holatda bo'lish kerak edi. Katta vazifa namoz. O'sha vazifa sizga nasib qilibdi, demak, Allohni qabuliga kirish, Allohga murojaatlar qilish, Allohga sajdalar qilish degan holatda biz eng toza holatda bo'lishimiz kerak. tahoratli holatda bo'lsin. shunda biz haqiqiy ta'zim qilgan bo'lamiz Allohni ulug'lagan bo'lamiz ila masalan bir inson bilan ko'rishish uchun qo'lingiz yuvsiz bo'lsa qo'lni yuvib ko'rishasiz bir maxluq bilan siz xoliqqa dardingizni aytish uchun butun badaningizni yuvib toza bo'lib kirishingiz kerak tahoratli bo'lish kerak shu ta'zimga Allohni ulug'lashga yaqinroq va Allohni xizmati komilroq bo'ladi shunda ya'ni alloh taolaga biz bajarayotgan xizmatimiz to'laroq bo'ladi Ana endi rosa tozalik nima bilan bo'ladi? Butun badanni yuvish bilan bo'ladi. O'zi asli tahorati singanda ham butun badanni yuvishlik azimatdir. Azimat degan maqsadga muvofiqi shu o'zi. Tahorat singanda ham butun badanni yuvish. Lekin tahorat sinishlik ko'p sodir bo'ladi. Shuning uchun har tahorat singanda g'uslga buyurilar ekan, inson qiynalishi mumkin. Shariatimiz hech qachon bir insonga qiyinchilikni buyurmaydi. Shuning uchun ham o'sha poklikni yengilrog'ini buyurdi. Tahorating sinsa, ma'lum a'zolaringni yuvib ol deb. o'sha ya'ni taraflarimiz, qo'l oyog'imiz. Bu taraflarni allati tankashib katiron deb aytayapti musannif. Ya'ni ko'pincha ochiq ochiq bo'ladigan taraflar. Qo'l ochiq turadi, oyoq ochiq turadi, yuz ochiq turadi. Mana shu joylaringni tozalab ol. Kiyimni ichidagi joylaringni tozalamasang ham ochiq joylaringni tozalab. Ko'zlar doim shu yerga tushadi. Insonning yuziga, qo'liga, oyog'iga tushadi. Ro'parasidagi odamning ko'zi. Demak, shu ochiq joylaringni bir yuvib olgin, deb buyuryapti. Va mana shu yuvishlikni butun badanni yuvishlik maqomiga qo'yilyapti. Sen o'sha a'zolaringni yuvsang, butun badaningni yuvgan savobini olasan, ya'ni tohir bo'lasan, toza bo'lasan. Holbuki biz o'sha torat yuvgan a'zolarimizdan boshqa yerda yuvmadik. O'sha yer ham toza bo'ladi. Alloh taolo buyurgan joylarda yuvib qo'ysak. Bu yengillik bizga nima uchun berildi? Ya'ni butun badanni emas, ma'lum a'zolarni yuvishlik tahoratda. Daf'anil haraj va taysira. Bizga tanglik, qiyinchilik bo'lmasin va yengillik bo'lsin deb buyurildi. Bu Alloh taolodan bir ne'mat bo'ldi. Ammo junublikda butun badanni yuvishlik qiyinchiligi yo'q. Nimaga desa, junublik tahorat kabi ko'p sodir bo'ladigan ish emas. Tahorat ketish kabi. Har tahorat ketganda usul qilish qiyin bo'lsa, har junub bo'lganda usul qilish qiyin emas. Demak, ish o'sha maqsadga muvofiq holatda junublikda qoldi. Ya'ni junub bo'lsang, butun badaningni yuv, shunda toza bo'lasan. Tahoratsiz bo'lsang, ma'lum a'zolaringni yuv, butun badaning toza bo'ladi degan yengillik bo'ldi. Wal mar'atu karrajuli fil ihtilam. Lima ruya an ummi Sulaym annaha sa'alat Rasululloh sallallohu alayhi wasallam anil mar'ati allati anil mar'ati tara fi manamiha mithla ma yara ar-rajul. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان منها مثل ما يكون من الرجل فلتغتسل وروي أن أم سليم كانت مجاورة لأم سلمة رضي الله عنها وكانت تدخل عليها فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم سليم عندها فقالت يا رسول الله المرأة إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام أتغتسل فقالت أم سلمة لأم سليم تربت يداك يا أم سليم فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم سليم إن الله لا يستحي من الحق وإن إن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يشكل علينا خير من أن, من أن نكون فيه على عمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنت يا أم سلمة تربت يداك يا أم سليم عليها الغسل إذا وجدت الماء دمك أشاء غسل واجب vojib جنوب ليده masalan erkak ayolga teginishimi yo e, qarashligi bilanmi mani kelar ekan usul vojib bo'ladi degan so'zining davomida ehtilom bilan mani kelsa ham usul vojib bo'ladi deyildi. Ehtilom degani hulm deb o'zi tushni aytadi, uyquda ko'riladigan tush. Ehtilom degani shu uyquda inson o'sha jinsiy aloqani o'zini shunday aloqa qilayotgan holatida ko'rar ekan, va shu ko'rishida undan mani kelgan bo'lsa, hech qanaqa jinsiy aloqa qilmagan holda ham shu tush ko'rganligi uchun ehtilom bo'lib qopti deyiladi, ya'ni o'sha mani keldi degani va g'usl qilinadi. Shu yerda o'sha ehtilom faqat erkaklar bo'ladimi yo ayollar ham ehtilom bo'lishi mumkinmi degan savolga javob beryaptilar. Ayol kishi ehtilom xususida erkak kabidir. Ya'ni ayollar ham ehtilom bo'ladi. Hadis keltirilyaptiki, Ummu Sulaym roziyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan de Ya'ni erkak kishi ko'rgan narsani ayol kishi ham uyqusida ko'rsa, ya'ni o'sha o'zini eri bilan muomala, jinsiy aloqa holatini ko'rsa tushida. Nima bo'ladi deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar u ayoldan e, erkakdan keladigan narsa, erkakdan bo'ladigan narsa bo'lsa, ya'ni o'sha ayoldan ham mani keladigan bo'lsa, usul qilsin. usul qilish farz. Demak, ayol kishi ham ehtilom bo'ladi degan. Ayni hadisni yana rivoyat qilinyaptiki, shu Ummu Sulaym Ummu Salama roziyallohu anha onamizga qo'shnidilar. Ya'ni Ummu Salama payg'ambarimiz ayollaridan biri, onalarimizdan biri. Ummu Sulaym Ummu Salama onamiz oldilariga ko'p kirib turardi. Bir kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kirsalar, Ummu Salama onamiz xonalarida payg'ambarimiz demak o'z uylariga kiruvdilar. shu onamiz xonalarida Ummu Sulaym qo'shni xotin bor ekan. Va bu xotin so'radi: "Ya Rasululloh, bir ayol e, tushida o'z jufti bilan jinsiy muomala qilayotganini ko'rsa, shu ayol o'lgangandan keyin usul qiladimi?" deb so'radi. Bu gapni eshitgan onamiz Ummu Salama bu so'ragan Ummu Sulaymga "Ey qo'ling qurisin, Ummu Sulaym Rasulullohning huzurida ayollarni sharmanda qilding-ku, shunaqa savol ham berasanmi dedi. Shunda Ummu Sulaym javob qildiki, Alloh haqdan hayo qilmaydi. Haqni so'rashimiz kerak, haqni bilishimiz kerak. Biz agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan so'rasak, bizga mushkul bo'lgan narsalar, bilmaydigan, aqlimiz yetmaydigan masalalarni so'rasak, shu so'rashimiz bir ko'r holda yurishimizdan yaxshiroq u. Ya'ni shu masalaning javobini bilmay yurishdan so'rab bilganimiz afzal dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bularni gaplarini eshitib turib javob qildilarki, ayollari Ummu Salamaga qarab, "Seni qo'ling qurisin" deb ayollariga tanbeh berdi. Ya'ni bu shu arablarda shunaqa odat bor, qo'ling qurigur degan. Buni so'kish ma'nosida ham ishlatiladi. Yo ba'zan shunaqa bir dashnom berish yo hatto erkalatish ma'nosida ham ishlatiladi. Shu seni qo'ling qurisin Ummu Salama dedilar. Э, deb haligi qo'shni ayolga murojaat qilib aytdilarki, "Ey Musulaym, agar o'sha tushida o'z jufti bilan e, jinsiy muomala qilayotganini ko'rgan ayol uyg'onganda namlik suvni ko'rsa, demak, manini ko'rsa, g'usl qiladi. G'usl qilishi vojib bo'ladi." dedilar. Mana bu hadis yuqoridagi hadis bilan demak, ayol kishi ham ehtilom bo'lishi mumkin va shu bilan unga g'usl farz bo'ladi. Va Zakir ibn Rustam في نوادره إذا احتلم الرجل ولم يخرج الماء من إحليله لا غسل عليه والمرأة إذا احتلمت ولم يخرج الماء إلى ظاهر فرجها اغتسلت لأن لها فرجين والخارج منهما له حكم الظاهر حتى يفترض إيصال الماء إليه في الجنابة والحيز فمن الجائز أن الماء بلغ ذلك الموضع ولم يخرج حتى لو كان الرجل أقلف فبلغ الماء قلفته وجب عليه الغسل ibn rustam navodir degan kitoblarida shunday zikr qildilarki shu ehtilom haqida erkak kishi ehtilom bo'lsa ya'ni tushida shunday ehtilom bo'lib qolgan bo'lsa-yu ammo suv ya'ni mani uni ehlilidan ya'ni jinsiy a'zosini uchiga chiqmagan bo'lsa jinsi a'zosi ichida qolgan bo'lsa chiqmagandan keyin tashqariga haligi mani demak bu erkakka usul vojib emas tushida shunday holatni ko'rsa ham, demak u tashqariga chiqmasa o'sha ma'ni usul vojib emas erkak kishiga. Lekin ayol kishi ehtilom bo'lsa va o'sha suv o'sha ma'ni e, uni jinsiy a'zosini zohiriga tashiga chiqmagan bo'lsa ham usul vojib bu ayolga. Chunki ayolni jinsiy a'zosi ikkitadir, ichki va tashqi. Ichki a'zodan chiqar ekan, shu bilan usul vojib bo'ladi, garchi tashqi a'zodan tashqariga chiqmasa ham. demak e, usul vacib sudi yetkizish ya'ni butun usul qilib butun badaniga suv yetkizish kerak bo'ladi junublikda ham hayzda ham farz bo'ladi u ayolga e, o'sha demak e, tashqi a'zosidan tashqariga chiqib ketmagan bo'lsa ham o'sha suv yoki hayz ichki içki a'zosidan chiqib ajralar ekan shu hayz ko'rgan bo'ladi yo shu ehtilom bo'lgan bo'ladi va g'usl vojib bo'ladi. Chunki o'sha suv e, o'sha yerga, o'sha joyga yetgan, ammo tashqariga chiqmagan bo'ladi. Ichki a'zodan ajralgan bo'ladi, shuning uchun g'usl vojib. Hattoki masalan, erkak kishi jinsiy a'zosida bir kasallik sababli e, o'sha xatna qilinadigan joyi xatna qilinmagan bo'lsa, demak, e, chiqqan suv jinsiy a'zodan chiqib o'sha kesib tashlanadigan pardani ichida qoldi tashqariga chiqmadi-yu, lekin jinsiy a'zodan chiqdi o'sha pardani ya'ni o'sha kesib tashlanadigan narsani ichida qoldi shunda ham bu erkak usul qilish vojib bo'ladi chunki jinsiy a'zodan ajradi xuddi ayol kishini ichki a'zosidan chiqib tashqi a'zosidan chiqmasa ham usul farz bo'ldi degan kabi endi bu yo kasallik bo'ladi aqlaf deydi arablar buni o'sha jinsiy a'zoni xatna qilinadigan joyini xatna qilinolmaydi shu. Shunday kasallik bu. Yo mumkin e, bir kofir islomga kirsa, u xatna qilinmagan bo'lsa, xatna qilinmagan holda islomda yashasa ham musulmon hisoblanaveradi. Xatna qilinishligi sunnat, lekin shuni qilish imkoni bo'lmasa, demak o'shanda ham mana shu surat paydo bo'lishi mumkin. والثاني إيلاج الفرج في الفرج في السبيل المعتاد سواء أنزل أو لم ينزل لما روي أن الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين بعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان المهاجرون يوجبون الغسل والأنصار لا يوجبونه فبعثوا أبا موسى الأشعري إلى عائشة رضي الله عنها فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل أنزل أو لم ينزل فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا فقد روت قولا وفعلا وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال في الإكسال يوجب في الحد أفلا يوجب صاعا من ماء ولأن إدخال الفرج في الفرج المعتاد من الإنسان سبب لنزول المني عادة فيقام مقامه احتياجا وكذا العلاج في السبيل الآخر حكمه حكم العلاج في السبيل المعتاد في وجوب الغسل بدون الإنزال أما على أصل أبي يوسف ومحمد فظاهر لأنه يوجب الحد أفلا يوجب صاع من ماء وأما على أصل أبي حنيفة فإنما لم يوجب الحد احتياطا والاحتياط في وجوب الغسل ولأن الإلاج فيه سبب لنزول المني عادة مثل الإلاج في السبيل المعتاد والسبب يقوم مقام المسبب خصوصا من مو في موضع الاحتياط ولا غسل فيما دون الفرج بدون الإنزال وكذا الإيلاج في البهائم لا يوجب الغسل ما لم ينزل وكذا الاحتلام لأن الفعل فيما دون الفرج وفي البهيمة ليس نذير الفعل في فرج الإنسان في السببية وكذا الاحتلام فيعتبر في ذلك كله حقيقة الإنزال Demek inson junubga aylanadigan holatlardan ikkinchisi erkak ayolning qo'shilishidir. Farzni farziga kirishligi deb aytibdilar. Ya'ni jinsiy a'zolarning qo'shilishligi fi sabilil mu'tad deb aytibdilar. Ya'ni odatdagi yo'lga, yo'lda qo'shilsa. Yuqorida jinsiy aloqasiz mani kelishligi bilan usul vojib bo'ladigan masalaning javobini o'rgandik. Endi aynan jinsiy aloqa bilan usul vojib bo'lishligi. Endi bunda mani kelmasa ham shu qo'shilish bo'ldimi usul qilinaveradi gap shu haqda ketyapti farz jinsiy a'zo yoki e, o'sha mm, erkaklik va ayollik jinsiy a'zosi ikkovini ham farz deb ishlatilaveradi o'sha sabili mo'tod degani insonni juft qilib yaratgan alloh taolo erkak va ayolni shu jinsiy muomalasi uchun e, imkoniyat qilib yaratdi va e, shu narsani buyurdi toki musulmonlar ko'paysin insoniyat ko'paysin deb ana shu jinsiy muomalada shu qo'shilishlikni o'zi usulni vojib qiladi ho undan suv kesin yoki kelmasin. qo'shildimi usul vojib bunga dalil mana bu dalilga e'tibor qilaylik sahobalar roziyallohu anhum shu ikki xatna qilingan joyini uchrashligi bilan g'usul vojib bo'ladimi yo bo'lmaydimi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin e, ixtilof qilib qolishdi. Makkadan kelgan muhojir sahobalar e, ikki xatna qilingan joy uchrashar ekan g'usul vojib bo'ladi deyishdi Ansoriy Madinali musulmonlar bo'lsa vojib emas deyishdi Tahoratni o'zi kifoya deyishdi Э, ikki xatna qilingan joyi, ya'ni erkakning o'sha jinsiy aloqasini xatna qilingan joyi e, va arablarda qadimdan ayollarni ham xatna qilish odati bo'lar ekan. Ana shu bu endi erkaklarni xatna qilish kabi sunnat emas ekan. Ayollar uchun bir odob, bir makruma deb aytganlar, ya'ni hurmat degan ma'noda. O'shaning uchun e, ikkita xatna qilingan joy deb aytar ekan, o'sha erkaklik jinsiy a'zosini uchi va ayolning jinsiy a'zosini usti. Mana shu ikkovi uchrashgan vaqtda hali suv kelmagan vaqtda g'usl farzmi degan gapda ba'zilar g'usl farz desa, ba'zilar g'usl farz emas deydi. Shuni javobini endi kimdan olish kerak? Payg'ambarimiz vafot qildilar. Shuni anig'ini bilish kerak edi-ku. Shu to'g'rida Abu Musa al-Ash'ari roziyallohu anhu ni Oyisha onamiz oldiga jo'natishdi. Ayşe onamiz Rasulullah'ın cüft halollari, eng sevimli xotinlari. Demak, bu masalada u kishi payg'ambarimizni nima deganlarini, nima o u kishi bir o ayet almaydı da Shuning uchun Oyishani oldiga jo'natishdi. Shunda Oyisha onamiz javob qilyaptilar. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deganlarini eshitganman. Agar ikki xatna qilingan joy uchrashsa va o'sha erkagini xatna qilingan joyi ko'zdan yo'qolsa shu holatda usul vojib bo'ladi. Xoh undan mani kesin yoki kelmasin. deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va men deyaptilar Oysha onamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan shunday aloqa qilganimizda usul qilganmiz dedilar. Ya'ni eng hayoli insonlar bu narsani aytyaptilar, toki bu masala butun musulmonga ma'lum bo'lsin. agar o'sha e, mani kelmagan bo'lsa ham shu ikkovini qo'shilishini o'zi g'uslni vojib qilishligiga Rasulullohning so'zlarini ham va e, bo'lgan voqeani ham Oysha onamiz aytib beryaptilar. Demak, g'usl vojib bu yerda ha bu erkaklik suvi, ayollik suvi kelmadi-ku, demak tahorat qilib qo'yishni o'zi kifoya degan gap to'g'ri emas, balki g'usl vojib bo'ladi. ali roziyallohu anhudan ham juda qiziq e, va juda bir mantiqli so'z kelibdi iksol haqida deydilar iksol degani o'sha jinsiy aloqa bo'layotgan holda ikkovlarida ham bo'shashish bo'lib va o'sha erkaklik suv kemasdan turib ajrashib ketishlikda aytiladi shunda usul vojibmi farzmi yoki farz emasmi desa agar bir begona nomahram erkak ayol shunday qo'shilsa erkaklik suv kemasdan ajrashsa ham o'shani yuzlari uriladi oilali bo'lsa toshbo'ron qilib o'ldiriladi toshbo'ron qilishga yarayapti o'sha ish ha bir 4 kilo suvni quyishga yaramaydimi deyaptilar <laughs> ya'ni toshbo'ron qilish kerak deb hukm chiqarilib turibdi shu ish uchun shu ish uchun g'usul qilish kerak demasak qanaqa bo'ladi 4 kilo suv 1 soat, ya'ni salkam 4 kilolik 4 litrlik suvni quyishlikni vojib qilar shu dedilar tushunarli Bu naqli dalillar bo'ldi. Hadislar bilan dalilladilar, demak, usul vojib ekan shu holatda. Endi aqliy dalil aytibdilar. Farzini farjiga kiritish, ya'ni erkak ayolni qo'shilishlik e, fil farzil mu'tadi al-insan deb qo'yaptilar. Masala aniqligi uchun bu narsani ham tarjima qilamiz, ya'ni insondan odatdagi yerga kiritish. O'sha ayollarning ayollik a'zosiga Chunki undan boshqa yerga ham kiritishlik insonlarda tushunmagan, halol haromda ajratmagan, gunohdan qo'rqmagan birovlarda bo'lishi mumkin va bu qat'an harom ish. Lekin shu ham mumkin bo'lishi, demak unga ham javob kerak. Shuning uchun odatdagi jinsiy aloqa deydi. bu odatda mani kelishiga sabab bo'ladi. Demak, o'sha aloqani o'zini mani kelishini o'rniga qo'yib qo'yilyapti. Mani kelganda g'usl vojibmidi? shu ma'noga kelishiga sabab bo'ladigan aloqada ham usul vojib. Garchi kelmagan bo'lsa ham. Chunki ehtimol inson shu narsani kelganini bilmay qolgan bo'lishi mumkin. Demak, ehtiyotdan usul qilish kerak. E, ma'ni kelmadi-ku demasdan. Endi agar boshqa yo'lga kiritilsa jinsiy a'zoni harom bo'lgan holatda, ya'ni o'sha ayolning jinsiy a'zosiga emas, balki boshqa yo'lga. E, bu ham o'sha odatdagi qo'shilish kabi o'sha inson ham usul qilish kerak. Ya'ni buni o'zi e, juda ham katta gunohkor bo'ladi. U gunohkorligi boshqa masala, lekin shu odam g'usul qilishi kerakmi, kerak emasmi degan savolga javob bo'lyaptiki, o'sha boshqa yo'lga kiritgan bo'lsa ham g'usul qilishi vojib. E, nimaga desa, ya'ni gap o'sha mani kelganda usul qilish vojibligi aniq kelmaganda ham o'sha kirib chiqishligi shu qo'shilishlikni o'zi bilan usul qilish vojib deyishligi abu yusuf bilan muhammadni qoidalari bo'yicha zohirdir ya'ni aniqdir chunki ular begona erkak va ayol qo'shilsa zinokor bo'ladi u odatdagi yeriga qo'shilsa ham shu zinokorlik jazosiga tortiladi odatdagidan boshqa yerga qo'shilsa ham zinokorlik bilan jazoga tortiladi ularda Demak, e, zinokorlik jazosiga tortilar ekan. Demak, e, agar u o'sha holat bo'ladigan bo'lsa, albatta 1 soat 4 litr suvni quyishlik degan hükümen bo'ladi, ya'ni farz bo'ladi. Usul qilish deyapti. Endi Abu Hanifa qarang, Abu Hanifa rahmatullohi alayh zino deb o'sha odatdagi joyda nomahramlarni qo'shilishligi, odatdagi jinsiy aloqa. ammo odatdan boshqacha bo'lsa boshqa joyga kiritilsa agar bu endi u odatdagi zinodan ham battar lekin uni zinoni jazosi berilmaydi unga deydilar nimaga ehtiyotan ehtiyotan deyaptilar ehtiyot degani shuki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam idroul hududa bishubahat deganlar ya'ni shariatimizda jinoyatlarga jazo belgilab qo'ygan har bir jinoyatni jazosi aniq aytilgan, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, agar birovni bir jinoyat qilishida hujjatinglar bo'lsa, bitta gumon aralashib qolsa ham jazo bermanglar, deyaptilar. Gumonlar bo'lgan joyda jazo berilmasin. Shuning uchun o'sha zinokor deganga o'sha 4 ta guvoh bo'lish kerak. 4 ta guvoh bo'lmay, 3 ta guvoh bo'lsa ham uni zinokor deb bo'lmaydi. Bo'lib ham o'z ayni o'sha harom jinsiy aloqani o'zini ko'rgan 4 ta odam kerak. va bitta aloqani ko'rgan bo'lish kerak. To'rov to'rkunda emas. Shundan keyin uni toshbo'ron qilib o'ldiriladi. Erkagini va ayolini. Axir 3 ta odam ko'rgan ham, ko'rgan, bitta odam ham ko'rgan bo'lsa, ko'rgan-ku, nega shuni ham toshbo'ron qilinmaydi desa, Allohning esidan chiqib qolmaydi. Buni jazolamoqchi bo'lsa, o'zi bu toshbo'rondan million marta yomonroq jazoni beradi oxiratda. Ammo ozgina shubha aralashyapti shu to'rtta guvoh bo'lsin degan guvohlik chegarasi bor shu chegaraga yetmagandan keyin banda haligi jazoni ijro qilishga haqqi yo'q ehtiyot bu bir odamni nohaq jazolab qo'ymaslik uchun toshbo'ron qilish degani birovni o'ldirish degani o'ldirib qo'ygandan keyin noto'g'ri o'ldirib qo'yilgan bo'lsa tiriltirib bo'lmaydi. shuning uchun aniq to'rtta guvoh bo'lmasa uni o'ldirmanglar toshbo'ron qilmanglar deyilyaptida de. imom azam rahmatullohi alayh o'sha ikkita begona erkak ayol zino qilsa toshburon qilib o'ldirishga va agar uylanmagan erga tegmagan bo'lsa ular oilasiz bo'lsa yuzlaridan urishga alloh taolo buyurar ekan biz ayni o'sha jinsiy aloqani tushunib shunga shu jazo belgilandi deymiz undan boshqacharoq bo'lsa undan xunukroq bo'lishi mumkin endi o'sha ayol bilan boshqacha muomala qilib o'sha jinsiy aloqa qiladigan emas boshqa a'zosiga shuna jinsiy aloqa qilsa undan ham xunuk lekin o'shanga ham shu jazo berilsin desak biz ehtiyotsizlik qilib qo'ygan bo'lamiz ehtiyotan unga u jazo berilmaydi endi uni boshqa jazosi bor lekin zinokorlik jazosi berilmaydi degan gapni aytyaptilar ammo shu holatda ehtiyot jazo bermaslikda bo'lsa g'usul qilish qilmaslik degan masalada turganda ehtiyot nima g'usul qilishdada shuning uchun bu kishi ham o'sha boshqa a'zo bilan jinsiy aloqa qilinsa ham usul vojib deydilar. Chunki e, odatda o'sha boshqa a'zoga jinsiy a'zoni kiritishligi ham ma'niyni kelishligiga sabab bo'ladi odatda. Xuddi odatdagi jinsiy aloqa kabi. E, demak, sabab ma musabbabni maqomiga qoyim bo'ladi. Ma'ni kelishi sabab bo'ladigan narsani biz ma'ni keldi deb hisoblaymiz, usul vojib deyapmiz. Xususan ehtiyot o'rnida ehtiyot uchun shunday qilish kerak. Ammo o'sha farj dan boshqa yerga e, jinsiy aloqa qilingan bo'lsa, ammo o'sha oldi yo orqasiga emas, yana boshqa bir joyga deyapti. Qanaqadir e, erkak ayolni o'rtasida shunday holat bo'lsa, mani kelmasa, usul vojib bo'lmaydi. Mana shunday. Shuningdek, hayvonlar bilan jinsiy aloqa qilsa ham mani kelmasa usul vojib bo'lmaydi. Bu o'zi hayvonlikku, lekin bu yerda masalaga shu masalaga ham javob kerak fiqhda. Shuning uchun aytib qo'yilyapti masalani. Demak, ular bilan usul jinsiy aloqani qachon mani kelsagina u junub hisoblanadi va usul vojib bo'ladi. Ha, shuningdek ehtilomda ham ya'ni uyqudan turganda mani kelmas ekan tushida qanday tush ko'rgan bo'lsa ham usul vojib bo'lmaydi magar mani kelsa usul vojib bo'ladi chunki o'sha jinsiy a'zodan boshqaga jinsiy muomala qilish yoki hayvon bilan chorva hayvoni bilan deyapti chorpoy bilan e, jinsiy aloqa qilish bu odatdagi erkak ayolni jinsiy aloqasiga barobar emas bu. Demak, bunda mani kelmasa u junub deyilmaydi. Shuningdek ehtilom bo'lganda ham mani kelmasa junub deyilmaydi. E, bularda demak haqiqiy mani kelishligi e'tiborga olinadi. وأما المختلف فيه فمنها أن ينفصل المني لا عن شهوة ويخرج لا عن شهوة بأن ضرب على ظهره ضربا قويا أو حمل حملا ثقيلا فلا غسل فيه عندنا وعند الشافعي فيه الغسل واحتج بما روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء من الماء أي الاغتسال من المني من غير فصل ولنا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المرأة ترى في المنام يجامعها زوجها فقال صلى الله عليه وسلم أتجد لذة فقيل نعم فقال عليها الاغتسال إذا وجدت الماء ولو لم يختلف الحكم بالشهوة وعدمها لم يكن للسؤال عن اللذة معنى ولأن وجوب الاغتسال معلق بنزول المني وأنه في اللغة اسم المنزل عن شهوة لما نذكر في تفسير المني وأما الحديث فالمراد منه الماء المتعارف وهو المنزل عن شهوة لانصراف مطلق الكلام إلى المتعارف g'usul qilish vojib bo'lgan ya'ni junublik sobit bo'ladigan ikkita holat aytildi. Biri maniyni kelishligi, ikkinchisi jinsiy aloqa. Shu bilan g'usul vojib. Bu to'g'rida hamma ulamo ittifoq qiladi. Endi ba'zi holatlar bor, shunda ulamolar ba'zilar g'usul vojib desa, ba'zilar g'usul vojib emas deydi. Ixtilof bor. Shunaqa masalalardan biri insondan mani kesayu rohat bilan emas. Shahvat bilan xohish bilan u ma'niga kelgani yo'q. Orom bilan, rohat bilan, lazzat bilan kelgani yo'q. Masalan, birov birovni orqasiga rosa qattiq urdi. Shunda ham e, mani otilib chiqib ketishi mumkin ekan. E, yoki birov juda og'ir yukni dafatan ko'tarib oldi. Shunda ham mani chiqishi mumkin. Bunda hech qanaqa shahvat yo'q. Shunda shu mani kelishligi bilan usul vojib bo'lmaydi bizning mazhabimizda. Imom Shofiy mani keldim, usul vojib bo'laveradi. qana holatda kelsa ham. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suv kelgandan keyin suv quyinglar, suv kelgandan keyin g'usl qilinglar deganlar. Keldi-ku ma'ni, demak usul vojib. Dedilar shofi, Biz nima dedik? Yo'q, bu yerda shahvat bilan kelmas ekan, usul vojib emas dedik. Dalilimiz hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raldi. Bir ayol tush ko'rsa, tushida u jufti bilan jinsiy aloqa qilayotganini ko'rsa. shu ayol uyg'ongandan keyin g'usl qiladimi deb so'rashuvdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, o'sha ayol lazzat topadimi shu tushidan? Ha deb javob qilindi. Lazzat topadimi degan savol qo'shdilarda, ha deb javob qilindi. Shunda aytdilarki, u holatda u xotin g'usl qilsin, agar suv ko'rsa, mani kelgan bo'lsa. Agar hukm o'zgarmasa edi shahvat bor yo'qligi bilan. Agar lazzat topadimi degan gaplarni aytyaptilar-ku. Demak, lazzat topmasa, undan kelgan ma'ni bilan usul vojib emas deyaptilar. Lazzat topsa, shundan kelgan ma'ni bilan usul vojib. Hali orqasiga birov urib chiqib ketgan ma'nidan lazzat yo'q ekan, u bilan usul ham vojib emas. demak, usul vojib bo'lishligi nima bilan edi o'zi? Mani kelishligi bilan edi. Endi mani keldi degan gap o'zi lug'atda shunday tushuniladiki, shahvat bilan kelgan mani tushuniladi. Buni biz maniyni tafsirida yana zikr qilamiz deyaptilar. Alloh rahmat qilsin bu kishi shu masalalarga shu qadar ko'p tafsilot berib, bizga boyadan beri mani haqida masala aytayaptilar da endi aytaman mani haqida deyaptilar. Uni alohida aytib beraman deyaptilar. Endi payg'ambar alayhisolamning hadislaridan murod, ya'ni suv kelganda, mani kelganda g'usul qilasan degan gaplaridan murod o'sha shunday ma'niki shahvat bilan kelgan ma'ni murod bo'ladi. Chunki odatda bir gap mutlaq aytilsa, odatda tushuniladigan ma'noda tushuniladi. Ma'ni keldi degani rohat bilan keldi degan ma'noda. Demak, rohat bilan kelmagan ma'ni edi, ma'ni kelmadi deb hisoblanadi. Demak, bir odamdan o'sha biron sabab bilan ma'ni keladigan bo'lsa, hech rohat bo'lmasa, bu odamdan xuddi bavul siydik kelgandek bo'ladi, o'sha joyini yuvib, tahorat olish kifoya qiladi. Rohat bilan keladigan bo'lsa, unda usul farz bo'ladi. Mana shunaqa ulamolar orasida usul farz, farz emas degan ixtilofli masalalardan bittasi. Yana bu masalalar bor ekan, inshaalloh kelgusi darsimizda davom ettiramiz.